հազարապետ։ Եկել ենք մնակ բարևի, մեկնում ենք։ Եթե պատերազմ եք գնում, ճանապարհներ Թիբարին։ Գուցե պատերազմ մեծ տիկին։ Գուցե Վարդան նախնյաց սուրը չարատավորես, չհաղթած չվերադառնաս գնա աստված հետդ ճակատիտ էր գրված զավակս զոհրակիս բերել տուր հունաստանից զավակդ կողքիդ լինի կկատարվի հրամանդ մայր այժմ օրհնիր մեզ մայր հասկերտն է կանչել հասկերտը Գնում եք գազանի երախը։ Գիտեմ ինչի պիտի կանչի։ Շապուհը դարձվորել, շիրմից գալիս է հայոց աշխարի արմատը հանի։ Խափանեցեք սատանային։ Լավ է հոշոտվեք, քան ազգուրած դավաճան դառնակ տուն։ Ձեր չի ընդունի ոչ մայր ոչ քույր, ոչ կին, ոչ եղբայր։ Չլինեմ, չիմանամ հոգի դու ծախես։ Ուխ տարա։ Ուխտ եմ անում, մայր։ Ուխտ ենք անում։ Օրհնյալ լինեք։ Գնացեք, ազատեցեք աշխարհն հայոց։ Բարեկամներ օրվա ծրարը բացեցին Երևանի Սունդուկյանի անվան մայր թատրոնի դերասանները ներկայացնելով հատված Դերենիկ Դեմիրճյանի Վարդանանք պատմավեպի ռադիոբեմադրությունից։ Իսկ մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի Եղիշե Չարենցյան վանգրականության եւ արվեստի թանգարանի մասնաճյուղերից մեկի Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանի վարիչ Կարինե Ռաֆայելյանին եւ ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, Տիկին Կարինե։ Բարև ձեզ։ Կարող եք ասել այնպիսի մի գործ, որի մասին այնքան երկար խոսեցին, ինչքան որ Վարդանանքի մասին։ Հատկապես Արցախյան պատերազմի ֆոնի վրա շատ են համեմատությունները, որ ասում են Վարդանանքի նման մի գործ մենք չունեցանք այլ հերինակի գործնկատի ունեք։ Իհարկե։ Այսինքն որպես չափանիշ Դեմիրճյանը իր վարթանանքով։ Վարթանանքը իսկապես անգերազանցելի է, ինձ թվում է։ Դրապես ինչ որ բան գրվում է կամ ստեղծվում է արվեստի ոլորտում, ժամանակներ, տասնամյակներ պետք է անցնել, որպեսզի կարողանանք մենք արժևորել։ Բայց ես այսպես առանց մտածելու Լևոն Խեչոյանի Սև գիրք ծանր բզեզը կարող եմ ասել, որովհետև այստեղ պաթետիզմ չէ, այստեղ պատերազմն է իր բոլոր կողմերով եւ դաժան եւ կենցաղային եւ հիասթափությունների եւ ողքեվորությունների ես կարծում եմ դա իհարկե Լևոն Խեչոյան գրողի նաեւ արժանիքն է նրա գրչի որակներով է պայմանավորված այսպիսի վեպի ծնունդը բայց իսկապես այստեղ արցախյան պատերազմը երևում է բոլոր կողմերից հիմա ընդունված է չի ասել տրիդ է ես կարծում եմ սա արցախյան պատերազմի տրիդեն է Այսինքն սա արդեն խոսում է մեր ազգի ընդհանրական նկարագրի մասին, երբ որ նույն իրողության մասին երկու հեղինակ կարողանում են գագաթներ կերտել։ Այո, իդեպ նրանք համերկրացիներ են, գուցե սա պատահական չէ, երկուսն էլ ջավախցի են։ Դեմիրճյանը կարծում եմ չունի ժամանակավրեպ գործ։ Ոչ, Վստահաբար ոչ, որովհետև մենք այսօր, երբ որ հանդիպում ենք ժամանակակից մարդուն, ըստ որում ոչ միայն տարիք ունեցող մարդուն, միջին կամ ավելի բարձր տարիքի երիտասարդների, դպրոցականների, խոսքս իհարկե գիտակից խոհեմ անznավորությունների մասին է, մենք տեսնում ենք, թե նրանք որքան ճիշտ են արձագանքում Դեմիրճյանի ստեղծագործությանը եւ պատահական չէ, որ մինչեւ այսօր նաեւ թատրոնի եւ կինոյի աշխարհի մարդիկ վերցնում են Դեմիրճյանից նյութ։ Այ բոլորովին վեր վերջերս Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում բեմադրվեց Քաչնազարը։ Հակոբ Ղազանթյանն է բեմադրիչը։ Ընդամենը տարիներ առաջ նկարահանվել է Քաչնազար ֆիլմը, ռեժիսորն է Արմեն Ռոնովը։ Ավելի ուշ, ընդամենը 2-3 տարի առաջ Էդգար Բադասարյանը նկարահանեց ֆիլմ Ավելորդը պատմվածքի հենքով։ Այսինքն Դեմիրճյանը քայլում է բոլոր ժամանակների հետ եւ խոսում բոլոր ժամանակների լեզվով։ Պույպույ մուկիկը ինչքան սիրելի գործ է նայեք, դա սիրում են ոչ միայն փոքրերը, մեծերը փոքրերի շատ են սիրում երգը, եթե հիշենք, որովհետև Պույպույ Մուկիկի յենթաշերտը շատ խորն է։ Եթե երեխան դա անցալում է որպես հեքիաթ, մեծը ճանաչում է իր կողքին ապրող Պույպույ Մուկիկներին, որոնք ուտում են այնքան, որ հետո կրակն են ընկնում իրենց կերածի ձեռքը, նախ իրենք, հետո նոր մյուսները, բայց նախ իրենք իսկ ավելորդը օրեր առաջ եղա Գյումրիում եւ մտորումների թատրոնում դիտեցի ավելորդը ներկայացումը բնականաբար այս գործը չի կարող չհուզել հատկապես մեր ապրած վերջին 2 տարիների ֆոնին 44 օրյա պատերազմի ֆոնին անգամ 2016-ի երբ որ մենք տեսանք դաժան դեպքեր անպաշտպան մարդկանց նկատմամբ ինչպես էր բացատրում ռեժիսորը Հովանես Հովանիսյանը ավելորդին անդրադառնալու իր քայլը ասում է ես բոլորովին այլ ծրագրեր ունեի այլ բեմադրություններ էի մտմտում եւ եւ հանկարծ պատերազմի իրականության մեջ ես հասկացա, որ պիտի անդրադառնամ Դեմիրճյանի ավելորդին, որովհետեւ ես միանգամից հայ ժողովրդին եւ ինձ ավելորդ զգացի երկիր մոլորակի վրա։ Մենք հիմա ազգովին, մեր պետությամբ, մեր պետականությամբ կարծես թե դարձել ենք ավելորդի ճակատագրի գրողը։ Դժբախտաբար այդպիսին է, այդպիսին է մեր այսօրվա իրականությունը։ Ժամանակի հետ հետաքրքիր է Դեմիրճյանի եւ իր գործերի աղերսը։ Գիտեք, երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ Դեմիրճյանի ամեն մի գործը մի անձ է, անհատ է, մի կենսագրություն է, մի պատմություն է։ Դեմիրճյանը ընդհանրապես ամեն ինչ արել է իր ստեղծագործության մեջ ժամանակի եւ կյանքի թելադրանքով։ Վարդանանքը պատահական չէ, որ ծնվել է հայրենական պատերազմի պատերազմի տարիներին։ Աղջուկ լրջուկը պատահական չէ, որ ծնվել է հենց նույն հայրենական պատերազմի տարիներին, որովհետև Դամիշճյանը լինելով մեծ մանկասեր, նա հասկանում էր, որ պատերազմ ապրող երեխային պետք է ինչ որ կերպ ուրախացնել, ինչ որ բանով զբաղեցնել։ Կտրել ժամանակը։ Այո, պատահական չէ, որ Դեմիրճյանը 1953, 54, 55, 56 թվականներին հստակ չէ տարեթիվը, դրա համար եմ այսպես ասում, 50-ականներին մինչև իր մահը գրում էր դատողություններ Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի հարցի շուրջ խոհագրությունը։ Եվ լինելով զգուշավոր մարդ, Նա այդ ձեռագիր թերթիկները հավաքել էր մեկ կազմի մեջ, որի վրա գրել էր առօրյա նոթեր, ավելի լեզվական, որpիսի եթե գան քննելու զննելու համապատասխան կառույցից պետանվտանգության տեսչությունից, որpիսի այո, նրանց ուշադրությունը շեղեր, այսինքն հաստատ որևէ աշխատակից գործակալ չէր նայելու լեզվաբանական նյութերը։ Իսկ իրականում դա փաստերի մի ամբողջ ծանրակշիռ հավաքածու է, որտեղ Դեմիշտյանը պատմում է, թե ինչից սկսվեց Ղարաբաղի թնջուկը, եւ ինչ ելքեր է ինքը տեսնում եւ ինչ դաժան հերանեկար է տեսնում, եթե մենք անտարբերության մատնենք այս խնդիրը։ Դժբախտաբար, այո, այն ամենը, ինչի մասին մենք բարձրաձայն խոսում ենք 88 թվից սկսած, Դեմիրճյանը 50-ականներին գրառել է եւ խորը պահել է իր գզրոցներում։ Իդեպ նա նույնքան ցավագին արձագանքել է ցեղասպանության թեմային եւ ավելորդը պատմվածքն է դրա վառ վկայությունը եւ գիրք եւ աստոտանը պատմվածքը եւ այո գիրք ցաղկանցի եւ պատահ բնականաբար այդպես լեզվի սայթակում չէր, եթե մենք այս պատմվածքը ընթերցում ենք, մենք հասկանում ենք, որ սա գրքի պատմություն չէ, սա այդ գիրքը ստեղծող գրող ժողովրդի պատմությունն է, որ բազում կրակների, փորձությունների միջով անցնելով ի վերջո հանգրվանում է մատենադարանում։ Եվ նրա անտիպ պիեսը, որի մասին շատ կարևոր է խոսել, որտեղ այս պիեսի մասին չգիտեն, սա Հովնան մեծատունն է, որը պարզապես որպես դասագիր պիտի կարդան այսօր այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ իրենց հարստությունը իրենց կարող է փրկել Թուրքի դատաստանից։ Ոչ եւ հազար անգամ ոչ։ Հովնան մեծատուն դրամայի հերոս մեծահարուստ Հովնանը կարող է դառնալ ճիշտ, ճիշտ նմուշ օրինակ, որը ցույց կտա այսօրվա մեծահարուստներին իրենց հարստության պատնեշում պատսպարվել փորձող մարդկանց, թե ինչ է լինում հարստության վաղճանը, եթե դու փորձում ես դաշինք կենքել Թուրքի հետ։ Այս գիրքը հույս ունեմ այս պիեսը կտպագրվի շուտով եւ իսկապես դասագրքի նման պիտի կարդան։ Ու նաև սոցհարթակներից գոնե ես տեղյակ եմ, որ բավականին ակտիվ գործունեություն եք իրականացնում թանգարանային ոլորտին հատուկ նաև աշխատանքային գրաֆիկով եք աշխատում, պահում եք կապը մյուս թանգարանների, մշակութային օջախների հետ, այդ օրինակ, ասենք, սուրճ եւ սեր միջոցառման ցուցահանդեսի մասին, որը կազմակերպվեց Անի Եղիազարյանի եւ Տաթև Սարոյանի համատեղությամբ, այս կարգի մշակութային միջոցառումների ասելիքը որն է, լսարանը, այս ամբողջ չարչարանքը, զբաղվածությունը կարևոր մի գործ է սա, որ ամենք այս միջոցառումը հետաքրքիր լինի։ Նախ միջթանգարանային կապը շատ կարևոր է, որովհետև մենք փորձընկերներ ենք եւ պիտի ճանաչենք իրար եւ պիտի փոխլրացնենք մեր գործունեությամբ։ Նաև կարծես գիտական ինչ որ բանդակություն է ստանում այդ։ Օրինակ իմ կազմակերպած գիտաժողովին բոլոր գիտաժողովներին մասնակցում են նաեւ այլ թանգարանների, այլ հաստատությունների ներկայացուցիչներ։ Այս անգամ էլ երբ որ մենք արեցինք 5 գիտաժողով 145-ամյակին նվիրված երկրաբանական թանգարանի տնորենն է զեկուցումով հանդես եկել։ Տարբեր թանգարանների հետ տարբեր տեսակ համագործակցություն է լինում, པարզ այցելությունից, པարզ միջոցառման հյուր լինելուց մինչև համագործակցություն։ Շատ կարևոր է, որովհետև մենք բոլորս նույն նպատակին ենք միտված։ Մենք մեծարժեք գանձեր ենք ամբարել եւ ստանձնել ենք դրանք պահպանելու առաքելությունը, քարոզելու։ Այո, եւ դրանք պիտի նաեւ հանրայնացվեն, որովհետեւ երբ որ դրանք պարզապես դրվում են ցուցափեղկի տակ եւ չեն ներկայացվում, իրենք չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Այսինքն սա պահեստ չէ թանգարանը։ Իհարկե ինքը մեծ իմաստով պահեստ է, մեծ գանձարան է, բայց դա պիտի նաև ներկայացվի։ Թագի տակ պահեստ։ Այո, մենք նաև մեր սոցիալական հարթակն ենք օգտագործում շատ, բարբերաբար մեր արխիվային իրերն ենք ներկայացնում եւ իհարկե որպես գրողի տուն թանգարան մեր աշխատանքի կարևոր բաղադրիչ ենք համարում ժամանակակից հայ գրականության անդրադարձները։ Մենք այս այստեղ հյուրընկալում ենք տարբեր գրողների, կազմակերպում նրանց ստեղծագործությունների քննարկումներ, հանդիպումներ եւ դա կարծես թե Դեմիրճյանի կապը ժամանակակիցների հետ եւ ժամանակակիցների կապը Դեմիրճյանի հետ ապահովում է անկամ համավարակի օրերին երբ որ թանգարանը փակ էր մենք գտանք ձևը Դեմիրճյանի տան այդ ժամանակակից գրականությանը նախապատվություն տալու երևույթը ներկայացնելու մենք հրավիրում էինք այստեղ գրողների նրանք կարդում էին իրենց ստեղծագործությունները կամ հատվածներ եթե մեծ ստեղծագործություններ մենք նրանց թողնում էինք մենակ կենթանի շփում տեղ չեր ունեն ուրեմն մենք միացնում էինք տեսագրող սարքը, իրենք կարդում էին Դեմիշճյանի աշխատասենյակում իրենց գործերը եւ խորագիրներ ժամանակի գրողը դասական Դեմիշճյանի տանը։ Մենք այդպես շատ գրողների հետ շփումը մեր եւ հաստորեն սոցիալական հարթակում հայ հանրության, ընթերցասեր հանրության ապահովեցինք, դա շատ մեզ համար կարևոր նախաձեռնություն էր։ Մինոր վերնատան նախօրինակ։ Ենթատեքստը ունի։ Մենք իհարկե հավաքել վերնատան վերնատան կարգավիճակին մենք չենք կարող, բայց իհարկե մենք փորձնույն Լևոն Խեչոյանի գրքի մասին, որ ես ասացի, մենք ունեցել ենք հատուկ այդպիսի քննարկում, նրա ասել գիրք ծանր բզես վեպի առնչությամբ եւ շատ-շատ այսօր ապրող գրողների մեր կողքին, ըստ որում ես ասեմ, որ շատ հաճախ մարդիկ չեն պատկերացնում, որ մեր կողքին էլ են լուրջ գրողներ ապրում։ Երբ որ մենք այստեղ կազմակերպում ենք այդ հանդիպումները, մենք այդ բացահայտումը, այո, կոտրում ենք, որովհետեւ իհարկե մեր կողքին գրողներ կան ապրող, որոնք պիտի արժանանան մեր ուշադրությանը Եվ գիտեք, ինչն է մեր այսպես առաջ մղող ենթատեքստը։ Դեմիշճյանը ինքը մշտապես շփման մեջ է եղել երիտասարդ գրողների հետ եւ Հայաստանը հյուրընկալել է նրանց, ովքեր որ իսկապես շնորհալի են եղել նրանց ուղղորդել է, նրանց գովաբանել է, ողջևորել է, ովքեր որ անտաղանդ են եղել իրեն բնորոշ հումորով, իրենից հեռու եւ անել, օրինակ, պատմում են, որ Դեմիրճյանի որդին, քանի որ հիվանդ էր, նա թուղթ էր ուտում։ Դեմիրճյանին բերել են մի անտաղանդ գործ եւ քանի որ ինքը չի ցանկացել այդպես կոպի դիտմերժել, անverջ այդ մարդուն ասել է չեմ կարդացել Հարցրել է, չեք կարդացել, դեռ ոչ, դեռ ժամանակ չունեմ եւ այլն։ Հասկացել է, որ այս մարդը միևնույն է ձեռք չի քաշելու իրենից։ Ասել է, գիտեք, չեմ կարող կարդալ, որտեղ Վիգենը կերել է ձեր ստեղծագործությունը, թղթերը։ Ասել է, իսկ դուք միջև այդ չեք հասցրել կարդալ։ Նա ասել է, ոչ, ես չէի հասցրել կարդալ, բայց գիտեմ, որ Վիգենը այդ թղթերը ուտելուց հետո ստամոքսի խանգարում է ունեցել։ Ինքի արքի ուրիշ բառով է ասել։ Այսինքն այսպես հումորով, բայց այլ կերպ չկարողանալով գոնե ինչ որ ենթատեքստով հասկացրել է, որ գրելը քո գործը չէ, գրածդ կարդալու բան չէ։ Իսկ իհարկե շատ-շատ գրողներ Սերո Խանզացյանը, Համոսահյանը, Հրաչյա Հովանիսյանը, նրանք բազմաթիվ հուշեր ունեն, Անահիտ Սահինյանը, Անժելա Ստեփանյանը պատմել են եւ այստեղ են ներկա եղել բանավոր պատմել են եւ հուշեր են թողել Մկրտիչ Սարգսյանը, Որդեմիրճյանը արժևորել է իրենց գիրը եւ իհարկե ժամանակն ու կյանքը ցույց են տվել, որ Դեմիրճյանը ճիշտ էր։ Տիկին Կարինն եւ ինչ նյութեր եք ցուցադրում ցուցադրությունների ընթացքում ընթացքում, այսինքն էկրանավորված գործերից ինչ եք ցուցադրում, թե դա նույնպես տարիքային խմբեր։ Այո, տարիքային խմբերի փոքրիկների համար մենք ցուցադրում ենք Պույպույ Մուկիկ մուլտֆիլմը, ըստ որում ես ամեն անգամ ասում եմ, ես գիտեմ, որ դուք Պույպույ Մուկիկը տեսել եք բազմաթիվ անգամներ, բայց տեսել եք ձեր տներում։ Հիմա դուք դիտում եք Պույպույ Մուկիկը, Պույպույ Մուկիկի տանը, որտեղ նա այստեղ է ծնվել, այս հա։ տանն է ծնվել։ Մենք ունենք տեսաշարժ, տեսանյութ, որը ներկայացնում է Արչուկ Լրջուկ հեքիաթը, հին եւ նոր նկարազարդումներով, այսինքն եթե անգամ երեխան չի կարդացել, ինք այդ պատկերաշարին հետևելով կարողանում է պատկերացում կազմել։ Իհարկե մենք լրացուցիչ մեկնաբանում ենք, որ երեխաների համար հասկանալի լինի ինչ է եւ նաեւ մեր քրթական ծրագրերի ժամանակ մենք կարդում ենք պարզապես։ Հեքիաթը բարեբախտաբար շատ մեծ չէ, հաղթահարելը դժվար չէ։ Մենք եւ երեխաները համատեղ ուժերով կարդում ենք աղջիկ լրջուկը, որպեսզի տեղ հասնի։ Այսինքն երեխաների համար դա է ցուցադրվում է Պույպույ մուկիկ մուլտֆիլմը, Արչուկ լրջուկ տեսաշարը։ Միջին տարիքի երեխաներին մենք առաջարկում ենք դիտել Քաչնազարը, որը նկարահանված է 40-ական թվականներին, ոչ թե Արմեն Ռոնովի Քաչնազարը։ Միջին տարիքը նայում է ավելորդը ֆիլմը Էդգար Բաղդասարյանի շատ կարևոր։ Ավելի մեծ տարիքի մեր հանդիսատեսը դիտում է Արմեն Ռոնովի Քաչնազարը, որովհետև դա հասկանալու համար ստանդարտ մտածողությունը չի կարող բավարար լինել, այստեղ պիտի կարողանաս շերտերի մեջ ներթափանցել։ Մենք իհարկե դա ներկայացնում ենք առանձին տեսաշարեր, Դերնիկ Դեմիրճյանի արխիվային լուսանկարները, մենք ունենք կրթական ծրագիր, որը կոչվում է Գտիր Դեմիրճյանի լուսանկարներում։ Մենք ներկայացնում ենք արխիվային լուսանկարների շարք, որտեղ երեխաները համարակալած ցանկի նշում են, թե որում կար Դեմիրճյանը, որում ոչ։ Դա Վիկտորինայի նման ինչ որ մի բան է։ Ունենք Դեմիրճյանի Խաչնազարը թեմայով դարձյալ տեսանյութերի եւ լուսանկարների շարք, որտեղ Խաչնազարի դերակատարներն են ներկայացվում, առաջին դերակատար Պահարեից մինչև այսօր, տեսանյութերի։ Այսինքն այն ամենը ինչ որ ինչ որ առնչվում է քաչնազարի, այո, ոչ միայն, նաև թատերական բեմադրությունների հետ։ Մենք ունենք Դեմիրճյանի Ժնևյան տարիները խորագրով տեսաշար, որտեղ ներկայացվում է եւ Դեմիրճյանի անձնական իրերը եւ այն ամենը, ինչ առնչվում է Ժնևի եւ Դեմիրճյանի հետ։ Տարբեր տարբեր թեմաներով տեսախցումը բավականին ստեղծագործական մեր պայմաններն այնպիսին են, որ մենք պիտի ապավինենք թվային ցուցադրությանը եւ մենք այդպես էլ անում ենք։ Տիկին Կարինե եւ Թանգարանը բաց է ուսումնասիրողների համար։ Այո, իհարկե, ես ասեմ, որ նրա արխիվը պահպանվում է բնագրերի տեսքով Գրականության եւ արվեստի թանգարանում, որի մասնաճյուղն է Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանը։ Բայց իհարկե մեզ մոտ էլ կան շատ նյութեր, որոնք մարդկանց հետաքրքրում են եւ մշտապես լինում են ուսանողներ, գիտնականներ, որոնք գալիս են, մենք իհարկե դուրս չենք տալիս այդ նյութերը, մենք տրամադրում ենք մեր գրասեղաններից որևէ մեկը եւ մարդիկ աշխատում են, գրում են դեմիրճանագիտական հոդվածներ եւ դրա արդյունքն է, որ մենք այսօր թերևս համեստորեն ասեմ, թե անհամեստորեն, չգիտեմ, մենք նպաստում ենք արդի դեմիրճանագիտությանը, որովհետեւ միայն այն, որ մենք արդեն չգիտեմ քանի գիտաժողով ենք ունեցել բոլոր հոբելյանների առիթներով եւ տարբեր մարտիկ են մասնակցել դեմիրճյանի մասին նյութեր են ներկայացրել բազմապլան, բազմակի հայացքներով, բազմակի դիտարկումներից բազմավեկտոր, այո, սա սա նշանակում է, որ դեմիրճյանի Երևանին մենք բերել ենք այսօրվա մարդու հետաքրքրության դաշտ։ Իսկապես դիտաժողովները խթանել են դրան, որտեղ ներկայացվում է եւ դեմիրճյանական թատրոնը, եւ կինոն, եւ գրականությունը, եւ հրապարակախոսությունը, եւ երգի ցանկը, եւ տուն թանգարան կապը այլ թանգարանի հետ։ Այսինքն այս բոլորը դառնում է գիտական զեկուցումների նյութ եւ կարծում եմ սա եւ դեմիրճյանի հիշատակի եւ թանգարանի համար ապրեցնող հանգամանք է։ Եվ այս ամենը արվում է ինչքան նկատեցի այս մի քանի րոպեի ընթացքում ընթացքում փոքր կոլեկտիվով։ Այո, մենք 3 հոգի ենք թանգարանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Երևանի Եղիշե Չարենցյանվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի մասնաճյուղերից մեկի Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանի վարիչ Կարինե Ռաֆայելյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք